بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ulamolar aytishganki tazkiyani qoidasi avvalo qalbni yomon sifatlardan tozalash undan keyin yaxshi sifatlar bilan bezanish bo'ladi mana shu uslubdan kelib chiqib qalb kasalliklari haqida darslar bo'layotgan edi lekin mana shu ramazonni oxirgi o'n kechasini munosabati bilan ya'ni tavbani zaruriyligi munosabati bilan yaxshi sifatlardan bo'lgan tavba mavzusiga kirildi va tavbani sababchisi bo'lgan qo'rquv mavzusiga kirildi bu ikkita yaxshi sifatga shu jihatdan o'tib ketildi bugun inshaalloh yana qalb kasalliklari mavzusiga qaytamiz chunki aslida aynan xuddi bir yerga dehqon bir narsa ekmoqchi bo'lsa birinchi yerni tozalaydi zararli o'simliklardan toshlardan va hokazo tozalab undan keyin nihollarni narsalari ekadi va inson bir idishga narsa qo'ymoqchi bo'lsa ham avvalo idishni ifloslikdan tozalaydi keyin unga yaxshi narsasini o'sha toza narsani qo'yadi aynan qalb ham shunaqa birinchi kasalliklardan tozalash kerak undan keyin yaxshi olloh rozi bo'ladigan sifatlar bilan bezaniladi shuning uchun birinchi qalb kasalliklarini ko'rib chiqing inshaalloh bugun hasad ko'rib chiqiladi ma'lumki hasad bu adovatni natijasi va adovat bo'lsa g'azabdan kelib chiqqan narsa demak hammasini asosi negizi bu g'azab bo'ladi g'azabdan adovat kelib chiqadi adovatdan hasad kelib chiqadi va hasadni o'zi ham buni o'zidan ham ba'zi shoxlar kelib chiqadiki boshqa gunohlar kelib chiqadi g'iybat birovni obro'sini to'kish va hokazolar bular hasaddan kelib chiqadi demak e, ildizdan shoxlar chiqadi shoxdan boshqa shoxlar chiqadi mana shunday davom etaveradi kasalliklar ko'payib ketaveradi bir biriga sabab bo'ladi hasad to'g'risida judayam ko'p oyatlar bor hadislar bor abu davud rivoyat qilgan hadisda qola rasululloh sollallohu alayhi vasallam al hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatad olov o'tinni kuydirib yo'q qilgani kabi hasad yaxshiliklarni yo'q qiladi demak bundan ma'lum bo'lyaptiki inson hasad sababli faqatgina gunohkor bo'lib qolmaydi balki qilgan yaxshiliklarini ham yo'q qiladi va misol bilan keltiryaptiki o't ya'ni olov asta sekinlik bilan o'tinni yondirib uni yo'q qiladi kulga aylantirib qo'yadi hasatan mana shunday va buni sababini ulamolar aytishganki qanday qilib hasad insonni amallarini yo'q qiladi hasanotlarini yo'q qiladi birinchi sababi hasad degani o'zi aslida bir insondagi ne'matni olib qo'yilishini xohlash ya'ni bir insonda ne'mat bor shuni yo'q bo'lishini inson xohlaydi mana shuni hasad deyiladi inson qachonki hasad qilsa go'yoki alloh taolo unga bergan ne'matida bu odam haqli emas loyiq emas bu odam deyayotgandek bo'ladi ya'ni alloh taoloni qazo va qadariga e'tiroz qilayotgan bo'ladi alloh taoloni taqsimidan norozi bo'layotgan bo'ladi mana shu e'tiqodi sababli amallarini botil qiladi va ikkinchidan hasad keltirib chiqargan ba'zi natijalar ya'ni g'iybat birovni obro'sini to'kish va tili va qo'li bilan uni molini olishga harakat qilishi mumkin ya'ni qo'lidan ketkazishiga narsalarini mana shu narsa ham o'zidan o'zi banda haqqi bo'ladi masalan g'iybat qilyaptimi banda haqqi demak buni hasanotlari qiyomatda uni nomai amoliga o'tib ketadi chunki banda haqqini olyapti qiyomatda u ajr sifatida qo'yadi mana shu hasanotlarni ketkazish bo'ladi boshqa bir hadisda muttafaqun alayh buxoriy muslim rivoyat qilgan hadis payg'ambarimiz aytdilar la tahasadu va la taqatau va la tabag'adu va la tadabaru va kunu ibadallohi ixvana bir biringlarga hasad qilmanglar vala taqotau va bir biringlar bilan aloqani uzmanglar birodarlikda hamisha davom etinglar vala tabag'adu va bir biringlarni yomon ko'rmanglar bug'zu adovat qilmanglar buni sharhida aytishganki bir biringlarni yomon ko'rmanglar nima degani ya'ni bir insonni yomon ko'rishi sabab bo'lsa albatta yomon ko'radik buni imkoni yo'qku ya'ni birov sizni masalan ranjitsa qalbingizni og'ritsa o'zidan o'zi tabiiy bir yomon ko'rish bo'ladi aytishganki buni ma'nosi bug'zu adovat ya'ni yomon ko'rishni sabablaridan saqlaninglar degan nafratga sabab bo'luvchi adovatga sabab bo'luvchi narsalardan saqlaning ya'ni qo'pollikdan bir biringlar obro'laringni to'kishdan g'iybat qilishdan nafratga qanday ish sabab bo'lsa o'shalardan saqlaninglar zulm qilish bo'lsin boshqa bo'lsin demak bir biringlarni yomon ko'rmanglar degani yomon ko'rishni sabablaridan saqlaning o'shaniga olib keluvchi narsani hamma biladiku ana o'sha narsalarni qilmanglar vala tadabaru va bir biringlardan yuz o'girmanglar shariat man qiladi musulmonlarni bir biridan yuz o'girishni va hattoki uch kundan ortsa insonni gaplashishni tashlab qo'yishi mumkin emas ya'ni inson xafa bo'lishi mumkin shariat buni hisobga oladi insonni tabiatida bor inson xafa bo'lib ba'zan ikki birodar gaplashmay qo'yadi va shariat shunga muhlat qo'ydi umuman bu narsani man qilgani yo'q chunki inson tabiati alloh taolo inson toqatidan tashqari narsani yuklamaydi shuning uchun muhlat berdi alloh taolo uch kunga ruxsat bor va buni ya'ni chegarasi nima bilan bo'ladi salom alik bilan ya'ni kamida salom berishingiz kerak uch kundan keyin yoki salom bersa alik olishingiz kerak agar shuni qilmasa gunohkor bo'ladi shu odam lekin shar'iy uzr sababli bundan uch kundan ham ko'piga davom etishi mumkin masalan e, fosiq bilan aloqani uzishga o'xshagan yo fosiqqa salom bermaslikka o'xshagan lekin buni sharti bor ulamolar aytganki agar aniq bilsangiz mana shu uni tashlab qo'yish salom bermaslik unga foyda keltirsin ya'ni undan ibrat olib u o'sha qilgan gunohidan qaytib yana birodarligini davom ettiradigan bo'lsa foyda bo'lsa shu ish qilinadi bo'lmasa unaqa qilinmaydi mana shu hukmlarni to'g'ri tushunish kerak inson ba'zan o'zini nafsi uchun xafa bo'ladi o'zini manfaati uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon o'zini manfaati uchun g'azablanmagan faqat shariatni hukmi poymol bo'lganida qattiq g'azablanadi o'zini nafsi uchun xafa bo'lmasin lekin ba'zan shunaqa ko'pincha shunaqa bo'ladiki odam o'zini manfaati uchun shaxsiy bir ishidan birovdan g'azablanadi xafa bo'ladi aloqani tark qiladi lekin shuni keyin shariatga qo'yishga harakat qiladi shariatni bahona qilishga o'ziga uzr qilishga harakat qiladiki bu undan ayb qidiradi buni falon ishi shariatga to'g'ri emas shuning uchun men aloqani uzdim ya'ni o'zini ishini shariatga to'g'irlamoqchi bo'ladi vaholanki aslini surishtirilsa xafa bo'lgan narsasi dunyoviy shaxsiy bir narsadan bo'ladi va kunu ibadallohi ixvana ey ollohni bandalari birodar bo'linglar boshqa bir hadisda anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi imom ahmad rivoyat qilgan hadis biz bir kuni rasulullohni oldida o'tirgan edik aytdilarki hozir bu tarafdan jannat ahlidan bo'lgan bir kishi chiqadi shunda soqolidan suv tomgan holda ansordan bir kishi chiqib keldi chap qo'lida kavushi bor edi bizga kelib salom berdi ertasi kuni bo'lganida payg'ambarimiz yana shu gapni aytdilar jannat ahlidan bo'lgan odam chiqib keladi deb yana shu odam chiqib keldi uchinchi kuni ham payg'ambarimiz yana shu gapni aytdi yana shu odam chiqib keldi keyin payg'ambarimiz turib ketganlaridan keyin abdulloh ibn amir ibn al os turib o'sha odamni oldiga bordi aytdiki men otam bilan ozgina urushib qoldim qasam ichdimki uch kun oldiga bormayman shunga imkoning bo'lsa menga joy berib tursin uch kun oldingda yashasam keyin u kishi mayli dedi kelib uni oldida uch kecha tunadi va uni kechasi biron namoz o'qiganini ko'rmadim ya'ni tahajjudga turmas ekan faqat kechasi to'shakda u yoqdan bu yoqqa ya'ni yonboshlagan edi joyini o'zgartirgan edi ollohni zikr qilardi faqatgina bomdod namoziga turdi va faqat yaxshilikni gapirar edi yomon gaplar gapirmas edi gapirsa yaxshi gap gapiradi mana shu sifatlari ko'rdim yani. uch kun turganidan keyin aytadiki kittu an ahtaqira amalahu men uni amalini kam ko'rishni boshladim ya'ni hech qanaqa u kutgandagi amal yo'q jannat ahlidan bo'ladigan biron bir amal yo'q zohiriy shunda aytdimki ey ollohni bandasi aslida men bilan otamni orasida biron bir urush bo'lmagan edi lekin men rasulullohdan sen haqingda aytgan gaplarini eshitgan edim shuning uchun seni amalingni bilmoqchi edim lekin seni ko'p amal qilganingni ko'rmadim seni bu darajaga nima yetkazdi shunda u kishi aytdiki ma huwa illa ma roayt mana shu ko'rganingdan boshqasi yo'q dedi lekin men ketgandan ketayotib meni orqamdan chaqirdi va aytdiki yana bir narsa bor dedi men musulmonlardan biron kishiga nisbatan qalbimda g'illu g'ashlik yo'q va alloh taolo ularga bergan biron ne'matda hasad qilmayman shunda abdulloh aytdiki mana shu narsa seni shu darajaga yetkazibdi mana shu narsaga bizni kuchimiz yetmaydi bu hadisdan ma'lum bo'ladiki qalbni amali zohiriy amallardan muhimroq chunki hamma narsa qalbga bog'liq qalbni gunohi zohiriy gunohlardan kattaroq va qalbni toat ibodati a'zolar bilan qilingan toat ibodatlardan ko'ra muhimroq ollohni nazdida qiymatliroq tahajjudga umuman turmaydigan odam jannat ahlidan deb payg'ambarimiz guvohlik beryapti chunki qalbi bilan shunaqa amal qilib qo'yganki bu ollohni nazdida qiymati bor mana shu yerda hasad qilmayman deyapti biron odam ibn abid dunyo rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar salatun la yanju minhunna ahad boshqa bir rivoyatda va qolla man yanju min uch narsa borki kamdan kam odam undan najot topadi azzon va tiyoratu val hasad yomon gumon shumlanish va hasad ko'pincha bo'ladigan kasalliklar va sauhaddisukum bil mahraji min zalik payg'ambarimiz aytdilarki bundan chiqish yo'lini sizlarga aytaman ya'ni mana shu uch kasallik insonda kelgan paytda nima qilish kerak yo'lini o'rgatdi payg'ambarimiz qachon yomon gumon kelsa buni amalga oshirma ya'ni yomon gumonni taqozo qiladigan ishlarni qilma masalan bir odamga yomon gumon qilsa odam nima bo'ladi ko'ngli soviydi muomalasi yomonlashadi va u bilan birodarligi uzoqlashadi soviydi ya'ni undan ko'ngli soviydi muomalasi yaxshi bo'lmaydi va hokazo mana shularni aytyaptiki mana shunaqa qilmagin deyapti ya'ni yomon gumonni taqozosiga amal qilma xuddi eskidek bo'laver chunki bu gumon toki hujjat yo'q ekan gumonga ahamiyat berma degan o'sha eski muhabbating muomala birodarlikka saqlab turur gumon bilan yo'q qilib yuborma deyapti payg'ambarimiz yo'lini aytyapti agar inson o'sha gumonga ergashib ketsa demak amal qilib qur'on va hadisda qaytarilgan narsani qilib qo'yayotgan gunohkor bo'ladi chunki qur'onda ham keldi bu gumonni ko'pidan saqlaninglar chunki gumonni ba'zilari gunohdir degan oyat va hadisda ham keladi iyakum va fa inna zonna hadis zondan ya'ni yomon gumondan saqlaninglar chunki yomon gumon eng yolg'on so'z demak mana shu gunohdan qutulish yo'li amalga oshirmaslik gumoniga amal qilmaslik qachon shumlansang o'sha ishni bajargin ya'ni yo'lda ketayotgandi bir mushuk o'tdi yoki bir qush o'tib ketdi shu ish yomon bo'lmasmikin deb shumlanish kelsa payg'ambarimiz aytyaptiki o'sha ishni bajarib ketaver unga ahamiyat berma u narsaga qilmoqchi bo'lgan ishingni qilib ketaver allohga tavakkul qil va ida fala tabghi qachon hasad qilsang zulm qilmagin ya'ni buni sharhida aytishganki qachon hasad qilsang hasadingga amal qilma chunki hasad taqozo qiladiki o'shandan ne'matni ketishiga inson harakat qiladi yo tili bilan yo qo'li bilan yoki g'iybat qiladi uni ko'rolmaganidan yoki uni obro'sini to'kadi mana shu narsalarni qilma deyapti hasad taqozo qiluvchi gunoh ishlarni qilma termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytdilar dabba ilaykum daul umami qoblakum sizlarga avvalgi ummatlarning kasalligi keldi avvalgi ummatlarda bo'lgan bir kasallik sizlarga ham yetib keldi al hasadu val bag'do hasad va bug'zu adovat avvalgi ummatlar ham bir biriga hasad qilishgan ular ham bir biriga bug'za adovat qilishgan dushmanlik qilishgan va payg'ambarimiz aytdilarki hiyal haliqa u qiruvchidir mana shu sifatlar qiradi la aqulu haliqatu shar valakin haliqatu din men uni sochni qiruvchi demayman lekin u dinni qiruvchidir ya'ni ustara insonni sochini qanday qilib tegidan qirib yo'q qilsa hasad sifati bo'g'zu adovat insonni dinini mana shunaqa tagidan qiradi hasad qilyaptimi demak ollohni o'sha odamga bergan ne'matiga norozi u ollohni qazosiga taqdiriga taqsimiga norozi e'tiroz qilyapti bu degani uni dini qoladimi iymoni qoladimi vallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu muhammadni joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki to mo'min bo'lmaguninglarcha jannatga kirolmaysizlar valan tu'minu hatta tahabbu to bir biringlarni bir biringlarga nisbatan muhabbatli bo'lmaguninglarcha mo'min bo'lolmaysizlar iymonni shart qilib qo'ydi payg'ambarimiz jannat sharti iymon iymonni sharti bir birini yaxshi ko'rish agar mana shu muhabbat bo'lmasa demak inson mo'min bo'lmaydi mo'min bo'lmasa jannatga kirmaydi ala bima zalika lakum afshu salama insonni iymoni uchun yaxshi ko'rish kerak musulmon bo'lgani uchun muvahid bo'lgani uchun yaxshi ko'rish kerak lekin manfaat davri bo'lgani uchun inson o'ziga foydasi tekkan odamni yaxshi ko'radi mo'min birodar muvahiddan bir sal bir qo'pollik qilib qo'ysa yoki bir kamchilik o'tsa xato o'tsa kofirdan ko'ra qattiqroq yomon ko'rib ketadi mana bu iymon birodarligi emas buni iymon birodarligiga hech qanaqa aloqasi yo'q bu manfaatparastlik xolos buni kofirlar ham qiladi buni yahud va nasora ham qiladi buni iymonga aloqasi yo'q olloh uchun seni yaxshi ko'raman deb aytib o'tirish kerak aldab payg'ambarimiz aytyaptilarki mana shu muhabbatlashishni paydo qiladigan narsani sizlarga xabar beringmi o'zaro salomni yoyinglar ya'ni bir biringlarga salom beringlar termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytdilar la tudhiri shamatata bi ahik fayuafihillahu va yabtalik birodaringga kelgan musibatga xursand bo'lmagin xursandligingni izhor qilmagin chunki alloh taolo unga ofiyat berib seni mubtalo qilib qo'yishi mumkin boshqa birovga kelgan musibatdan inson qachon xursand bo'ladi ko'pincha hasad sababi ibn abid dunyo rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytdilar ahvafu ma akhafu ala ummati an yaksura fihimul malu yatahasaduna va yaqtatilun ummatim uchun eng qattiq qo'rqadigan narsa ularda mol ko'payib bir biriga hasad qilishlari va bir birini o'ldirishlaridir ba'zi salaf solihinlar hasad to'g'risida aytishganki birinchi sodir bo'lgan gunoh mana shu hasad deyishgan chunki iblis odam alayhissalomni martabasiga hasad qildi shuni ko'rolmadi va sajda qilmadi avn ibn abdulloh aytadiki hasaddan saqlangin chunki odam alayhissalom o'g'li qobil qobilni hasad sababli o'ldirdi abu dardo roziyallohu anhu aytadiki kim o'limni ko'p zikr qilsa uni xursandchiligi va hasadi kamayadi shuning uchun shariat tez tez o'limni eslashga buyuradi shunda insonni birovlarga hasad qilmay qo'yadi chunki o'sha ne'matni arzimasligini biladi muaviya roziyallohu anhu aytadiki insonlarni hammasini rozi qilishga qodir bo'ldim lekin hasadchini rozi qilolmadim chunki hasadchi u nima bersangiz ham rozi bo'lmaydi nima yaxshilik qilsangiz ham rozi bo'lmaydi u sizniki yaxshilikni yo'q bo'lsagina rozi bo'ladi sizdan qachon ne'mat olib qo'yilsa shunda rozi bo'ling shuning uchun ba'zi shoirlar aytgan ekan kullul adavati qad turja imatatuha illa adavatu man adaka min hasadi butun dushmanliklarni yo'q qilishni umid qilsa bo'ladi lekin hasad qiluvchini dushmanligini yo'q qilib bo'lmaydi bir badaviy aytadiki hasad qiluvchidan ko'ra mazlumga o'xshaganroq zolim ko'rmaganman ya'ni aslida zolim lekin nihoyatda mazlumga o'xshaydi hasadchi chunki u birovdagi ne'matni o'ziga azob deb ko'radi zolimligi shundaki birovga hasad qilyapti gunoh ish qilyapti o'ziga zulm qilyapti mana shu jihatdan zolim olloh qaytargan narsani qilyapti mazlumligi shundaki birovdagi ne'matni ko'rib qiynaladi siqiladi hayoti zaharga aylanadi bu jihatdan mazlum hasadni haqiqatiga keladigan bo'lsak hasad bu qachon ne'mat bo'lsa shunda bo'ladi ne'matga qilinadigan narsa qachonki birovga bir ne'mat berilsa insonni shunga nisbatan ikkita holati bo'lishi mumkin birinchisi o'sha ne'matni yomon ko'radi ya'ni birovga ne'mat berildi molu dunyo bo'lsin mansab bo'lsin ilm bo'lsin va hokazo ne'mat hisoblanadigan narsalar yoki yaxshi fazilatlar birinchisi shuki inson o'sha ne'matni yomon ko'radi va shu odamdan o'sha ne'matni yo'q bo'lishini xohlaydi olib qo'yilishini xohlaydi mana shuni hasad deydi va mana shu gunoh hisoblanadi bunga hatto ijmo zikr qilishgan ulamo hasadni gunohligi haromligi ijmo zikr qilishgan ikkinchi holat shuki undagi ne'matni olib qo'yilishini xohlamaydi faqat o'shani mislini o'zi uchun xohlaydi qaniydi menda ham shunaqa bo'lsa deydi bu havas bo'ladi va havas bu narsa joiz buni hukmi o'sha narsaga qarab o'zgaradi ya'ni hattoki vojib mustahab va muboh ham bo'lishi mumkin hasad ba'zi joylarda ruxsat berilgan joylar bor qachon birovdan ne'matni olib qo'yilishini inson xohlashi mumkin hasad qilishi mumkin bu fosiq yoki kofir bir odamga ne'mat berib berilgan bo'lsa o'sha ne'matni fitnayu fasodga ishlatayotgan bo'lsa musulmonlarga zarar berishga dinni zarariga yo musulmonlarni zarariga ishlatayotgan bo'lsa o'sha ne'matni inson shunda undan ne'matni olib qo'yilishini xohlasa bo'ladi joiz bo'ladi bunda ham ne'matligi uchun xohlamayapti u o'shani noto'g'ri yo'lga ishlatayotgani uchun olishni xohlayapti agar o'sha noto'g'ri yo'lga ishlatmasa uni ne'matni olib qo'yilishini xohlamaydi unga farqi yo'q mana shu holatda demak joiz bo'ladi alloh taolo munofiqlari sifatini zikr qilayotib aytdiki mana shu munofiqlarda hasad sifati bor tasuhum agar sizlarga bir yaxshilik yetsa ularni xafa qiladi mo'minlarga bir yaxshilik yetsa munofiqlar xafa bo'lishadi mana bu hasad وَاِنْ in سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا biha agar sizlarga yomonlik yetsa xursand bo'lishadi demak mana buni shamotat deydi ya'ni birovni boshiga tushgan musibatdan xursand bo'lish bu hasad bilan birga yuradi doim qachon birovga hasad qilsa o'shanga musibat tushganda odam xursand bo'ladi ahli kitobni holatini alloh taolo zikr qilyapti hadisda ham keldiki sizlardan oldingilari kasalligi deyiladi ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ahli kitoblarni ko'pchiligi iymoningizdan keyin sizlarni kufrga qaytishingizni istaydi ya'ni kofir bo'lishingizni orzu qilishadi hasadan min indi anfusing hasad sababli demak ular mo'minlardagi iymon ne'matiga hasad qilishadi o'sha ne'matni olib qo'yilishini xohlashadi boshqa bir oyatda o'zlari kofir bo'lganlari kabi sizlarni ham kofir bo'lib barobar bo'lishingizni istaydilar hasad ba'zan aka ukalari orasida ham bo'ladi yusuf alayhissalomni qissasida qur'onda keltiriladiki mana shu hasadni hikoyasi zikr qilinadi zotan shu voqea hasaddan boshlanadi إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة akalari aytishdiki yusuf va uni ukasi otamiz uchun bizdan ko'ra suyukliroq otamiz ko'proq yaxshi ko'radi dedi yusuf bilan ukasini va nahnu usba holbuki biz kuchli bir jamoatmiz ya'ni 11 ta aka uka hammasi katta baquvvat yusuf bo'lsa yosh uni ukasi benyamin undan ham yosh ya'ni aslida bizni yaxshi ko'rish kerak chunki butun xizmatni biz qilamiz va biz bilan otamizni kuchi bizda hammasi inna abana lafi dalalin mubin shubhasiz otamiz katta xatoda ya'ni ochiq xatoda chunki aslida bizni yaxshi ko'rish kerak Uqtulu Yusufa avitrahuhu ardo yahlulakum vajhu abikum. Va bu hasad nimaga sabab bo'ldi? Ya'ni amaliy bir ishga chiqyaptiki, samara beryaptiki, Yusufni o'ldiringlar yoki bir yerga borib tashab kelinglar. Ya'ni hasad demak qon to'kilishiga ham sabab bo'ladi. Yoki biron yerga borib tashab kelinglar, shunda otaylari yuzi sizlarga xoli qoladi. Ya'ni uni muhabbatiga erishasizlar. ular hasad qildi yusufni otasini yusufga muhabbatini hasad qilishdi va olib borib tashlab kelishdi quduqqa ahli kitobni holatini alloh taolo yana bir oyatda zikr qiladi hasad sifatini yahud va nasoroda ularga ilm yetganidan keyin o'zaro hasad qilganlari sababli tafriqa qildilar bo'linib ketdilar parchalar alloh taolo ilmni ularga birlashish uchun tushirgan edi ular mana shu ilm bilan aslida birlashtirishga buyurilgan edi lekin bir biriga hasad qildilar va har biri o'zi mansabdor bo'lishni xohladi va har biri o'zini so'zini yurishini xohladi va natijada tafriqa bo'ldi fadl ibn abbos bilan muttalib ibn robiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib zakotga amir bo'lmoqchi bo'lishdi ya'ni mansab so'rashdi zakot yig'uvchi qilib boshqa shaharlarga yuborilishini chunki zakot yig'uvchiga ma'lum bir evaz haq beriladi shunda ali roziyallohu anhu ularga aytdiki o'zi qarindoshi ali roziyallohu aytdiki bormanglar rasululloh sizlarni baribir amir qilmaydi dedi sizlarni mansab bu mansab bermaydi baribir shunda bular nima dedi ma hada minka illa nafas dedi sen hasad qilyapsan bizga deyishdi aytishdiki ollohga qasamki rasululloh senga qizini nikohlaganida biz senga hasad qilmagan edik deyishdi demak mana shu joiz bo'lgan narsa havas bo'ladi va musobaqa ham joiz bo'ladi musobaqa chunki musobaqada birovdan ne'matni olib qo'yilishi talab talab qilinmaydi va bu qur'onda ochiq kelgan mutanafisun mana shu narsada ya'ni oxirat ne'matlarida jannat ne'matlarida musobaqa qiluvchilar musobaqa qilsinlar mana shunda bir biridan o'zishga harakat qilsin inson bir biridan o'zishga harakat qilish degani uni undan ne'matni olib qo'yilishi emas u ham qilaversin lekin men undan o'zib ketay xususan oxirat ishlarida bu buyurilgan sabiqu ila mag'firatin min robbikum parvardigoringiz tomonidan bo'lgan mag'firatga shoshilinglar musobaqa qiling musobaqa qachon bir narsani yo'qotishdan qo'rqqanda bo'ladi buni misoli ikki qul xo'jayiniga xizmat qilishda musobaqa qiladi ya'ni har biri bir biridan o'zib ketishga harakat qiladi toki xo'jayinni muhabbatiga erishish uchun va bu narsa hadisda ham mana shu ruxsat keladiki muttafaqun alayh hadisda payg'ambarimiz aytdilar la hasada illa fitnatang hasad faqat ikki narsada bordir ya'ni bu yerda havas ma'nosida demak havas ikki narsada qilinadi deyapti payg'ambarimiz ikki narsada havas qilishga arziydi rajulun atahullohu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq shunday kishiki alloh taolo unga mol berdi va uni haq yo'lda sarfla sarflaydigan qilib qo'ydi mana shunga havas qilsa va shunday kishiki alloh taolo unga ilm berdi va u amal qilib odamlarga o'rgatadi mana bu ikkinchisi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni abu kabshi anmoriyni hadisida buni o'zi sharhladi aytdiki bu ummatimni misoli to'rt kishiga o'xshaydi birinchisi shunday kishiki olloh unga mol ham bergan ilm ham bergan va o'zini molini ilmiga muvofiq sarf qiladi shariat buyurgan joylarga sarf qiladi yana bir kishi borki olloh unga ilm bergan lekin mol bermagan va bu orzu qiladiki agar menda ham shuncha mol bo'lganda men ham o'sha yaxshi yo'lga sarf qilardim mana shu ishlatgan yo'lga men ham ishlatardim payg'ambarimiz aytdilarki bu ikkalasi ajrda barobar bo'ladi niyatiga yarasha bu ham narigisiga o'xshab ajr oladi va yana bir kishi borki alloh taolo unga mol bergan lekin ilm bermagan va u molini gunoh yo'llarga sarf qiladi va yana bir kishi borki alloh taolo unga ilm ham bermagan mol ham bermagan lekin bu orzu qiladiki agar olloh menga ham mol berganda edi mana bunga o'xshab men ham sarf qilardim ya'ni gunoh yo'llarga sarf qilgan bo'lardim payg'ambarimiz aytdilarki bu ikkalasi gunohda barobar demak mana shu yerda mana havas zikr qilinyaptiki agar mana shunday mol menda bo'lganda men yaxshi yo'llarga sarf qilgan bo'lardim deb havas qilyapti mana shu demak hasadni haqiqati bo'ladi uni hukmlari bo'ladi inshaalloh keyingi safar davom ettiramiz سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا